faslun fil auqati mun gama tsarki yanzu sai kuma abin nan lokutan sallah sallah wato kowane aikin ibada yana da abubuwa wasu ana ce musu sharuɗa wasu ana ce musu sabubba wasu ana ce musu mawane wasu ana ce musu farillai wasu ana ce musu sunnoni wasu ana ce musu mustahabbai to abinda ake ce ma wato farilla da sunna da mustahabbai wannan juz'in aikin ne da kansa a ce ciki wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabbi ah, akwai sabubba sabubba wato sabab shine abin da yake in bai samu ba babu aiki amma ba kai za ka zo da shi ba Allah zai kawo shi kamar shiga lokaci kamin a yi sallah ana sallah lokaci bai shiga ba amma kai za ka kawo lokaci ashe sabab ne kun fahimta ko akwai sharaɗi abinda a sharaɗi wanda yake in babu shi babu sallah amma kai za ka kawo shi kamar yin alwala wanda bai da alwala yana da sallah amma shi zai yi kun ga bambancin su

za ta yi wanka ko ba za ta yi wanka khila wata ba ta haihuwa da jini <laughs> ka gane to mai wannan abin nan ko ba ta yi wanka ba ba wani ta haihu da jini to alwakatul muhtar wato wannan shine kun gane abin da sharaɗi da sababi ko san kwaye abin da ke in akwai shi ya hana wajabci kamar ga lokaci ya yi Allah ga ruwa an gata ta ya zo kenan ya hana an huta kun fahimta ko to abin kuta lokacin sallah ba kaddara shi an kai ba yana nan cikin qur'ani a ga sato kin shaga sakin laili wa qur'anul fajr innal qur'anul fajr kana mashhuda saboda ka wanda ya yi jinkirtar da lokaci ba ba ma kun fahimta ko? to lokacin sallah na hmm. da kuma mutum ya jinkirta har lokacin da a in lokacin jam'in nan bai wuce ni ba wata abin nan jam'i ya fi amma in mace mutum ya tashi amma masallatai yana son su dan jinkirta kaɗan amma ba har ƙarhe biyu ba rana ta. kun gane a abin ya ce haka nan amma dai kada bari a karhe uku Ito <laughs> eh, wata kawai mun samu ana ta yi ne muna yi amma in ka diba kamata da rabi ka taɓa zuwa ka tafi yaji yi eh, eh. cikin abinan cikin ta gane to ko ba inda an ka ambace tarfayin na hali wa zurfin min al-layli innal hasanati yuzhibun sayyi'ati shi ma abin nan ne abin ko yunusa to al-waqtul mukhtar da tari a min zawali shamsu daga gushewar rana daga tsaka in ka yi tsaye ta rana na kataka inuwa ta fara ta gabas shikenan lokaci yayi daga nan ila akhiril qam karshen kama idai tsaye ka auna inuwa ka zuwa gabas ta yi daidai da tsawon ka shikenan azhar ta kare kun ka sosai ka ɗebe rabin ƙadam in wa da ranka in ta yi daidai da tsawonka ko kuma ka aza wata sanda ka gani in wata in ta za ta ka muhtari laluri har zuwa faduwar rana cikin laluri sai mai sallah na ake fi ba kamar sannan bai da hankali ko kuma yana yaro ko da azhar cikin lokacin bacci ya mulki tashi sake ko kuma abin nan bacci ya dauke shi bai sani ba kun ga kuma tana bai dauke ba sai cikin lalura wakatin lalura wannan kun babu laifi to nan a na ne wa wal muhtaru lil asr da mutari asr min amati ila lis tun inda ilwa ka tayi tsaye daidai da kai daga nan ta ne har arjajen mutane far fari wada ruri yuha ya kamata ce kuma wada ruma lokacin laluri na lalura ilal gurubi har zuwa ga haduwar rana sai dai ana cewa wato ka gama sallah zahar ka samu a guda rana abin a zahar ke fita wato zahar ba ta kai kenan har haduwar rana a gama raka'a shikenan lalurin ta ya fita kun gane to sallar juma'a matuƙar za a yi a gama sannan a samu raka'a guda sar za a yi lokaci na nan kun gane diha wato sai mu kaddara sharuɗanta wanda ya fi tsanani wanka ka sami ruwa ka ta kai wanka ka sa tuwahi ka ta ka fuskanci alƙibla kai ka yi kabbara kai raka'a uku ta hita ba sai jan ya ɓace ba kun fahimta ko wannan lokacin isha'i ne mm. daga faduwar rana in ka hau dogon dutse ko ko icce kana ganin jikin rana da ya ɓace ma shi kenan lokacin ta yayi haske komi haske ya eh, ai wanka shigar da alwalla wai na dauki wanka don yayi alwalla yawa don an ce sharuɗanta mahi tsananin sharuɗa yin wanka ka gane ko hmm. wato ni ba fahimci wannan ba daga eh. bayan kai sallan magarban ne sannan ka je ka wanka a'a da faduwar na, ka kaddara lokacin wanka da sa tufafi da yin abin nan ta alƙibla da kabbartawa zuwa salama ko ka ƙari kama wajen minti dai talatin ko eh, kamar talatin <laughs> eh, eh, kama minti talatin ta ya ƙare sharaɗin masallacin juma'a ya zangi nan ne in ba gina shi ba kamar irin na ƙauye ba a sallama a ciki hmm. in ya zan dan karami nan da yake babu rihi ba a sallah gare shi ba a zuju gare shi eh. a'a ba ta ture ba ta tsaya dai matsayinta domin in bai mu juma'a yana yin azhar ka gane to eh? Hmm. an ce farkon lokaci kamar sha biyu da eh. kuma ya sallah karfe daya hmm. sai wani wannan ba ba sai kashe ba eh, ka tambaye shi ai ba a magana da ka da littafi ake magana tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama kun gane shi ɗaya a hujja hmm. ko domin an ce kaza domin annabi ya ce kaza domin qur'ani ya ce kaza in ba haka nan ya ba sai a ce magana ka ba ta tsaya ba to kun gani abin nan Umar ibn al-Khattab cikin musulmin duniya duka Umar ibn al-Khattab shine na biyu in an ce Abubakar sai Umar ibn al-Khattab ne mu abin nan a rage sadaki a yi shi kadan wata mace ta tashi ta ce Allah ya ce abin nan wa atu kun muka ce a rage sai ta tashi ya ce na warwa wani magana ta to karshe gogo ko gane ko wato abin nan rana ita ake auna Mm. Mm. ya mm.

waru lil isha'i abinda tari ga isha'i min magibi shafak. Shafak asali janza ne shine shafaq wato nan jannan ke ragewa bayan magariba to sai in ya bace sannan ishaya ta yi ila thuluthil laylil awwal har zuwa ga ai bisa na dare na dare kashi faduwar rana ba daga bacewa shafaki ba a ce misalin rana tana faduwa yanzu karfe alhitowa biyar da rabi ko nan sa'a goma eh? to a raba uku ko ga kusan sa'a bai kai hudu ba ce da rabi abin nan bakwai da rabi goma da rabi muktarin ta ya kare kun fahimta ko? to babu ta wanda ya yi sallah gabanin babu ta sai fa matafi ne wanda an ka yarda shi jam'in magariba da ba kuma da dare eh. kana tun lokaci bai yi ba wato a sallah guda ya halatta awa kira ba ba don haka ake ce ah, to khairun minan nau a akan gado tashi ka gane sannan in lokaci ya shigo a yi kira na al'ada a ta yi sallah mutanen da yi suna sallah gabanin wannan lokaci hmm. suna kira don saboda mutanen da ke nan sun san ana cin fitawa sai wato ba a son kiran sallah da yawa in abin nan an kai kiran sallah da yawa ya zan kun fahimta ko eh, ga sallah asuba ana iya kiran sallah kamar sa'a guda kamin ra alhijiri ya hito wato kenan sudusin dare na karshe in an yi kira shi kenan sai kuma lokaci ya sana a sake kira amma sauran sai lokacin da za a yi amma idan akwai ladannai da yawa babu laifi su fara gaba ɗai amma kuma kowa na yi nashi kada su ɗauka kamar waka wannan ana wannan na yi wannan na bayarwa amma ba a ce wannan ya yi sannan wannan ya yi sannan wannan ya yi ka gane? Hmm. Hmm. sannan a yi kiran sallah eh. haji ka ce da a kira kamar asuba da da farkon asuba da asalatu mm. to sai na ga nan ana asalatu ta ƙarshe eh wato wannan ya mutane sun ɗan abin nan da an ka ce kiran sallah na asuba sai sun ka ɗauka ba da tunanin yadda yake ba amma asali na farko shi ne zamanin annabi bilal shi ne ke yin kiran sallah shi ke fara yi da dare don haka annabi ya ce in abin nan bilal ya kira ku ci ku sha bai hana ku abin nan ci wato lokacin azumi hatta yunadi ibnu ummu maktum fa innahu la yunadi hatta yuqala hu asbata rajulun ama la yunadi hatta yuqala hu asbahta asbahta hmm. muna yin sallah kullum biyu da minti biyar biyu da minti kun riski muhtari amma kun jinkirta eh, da an kawo ma ladar da kan rasa abinda a kimar ta kama a kama ka gaba gare ka yanka mm. ko mm. shi ya kamata ya zama farkon don a lokacin da kake miƙewa a ce a salatu hairu minan na ta Ah, ah, a ya yi shi kenan ya isa ba ta da mutane ba ne sai lokaci ya sana yi kira hmm. eh. A'a ah, na al'ada eh, don wannan ba babacci kake ba eh. Eh, eh ba al'ada wannan ilmin al'ada ne ko ba zai a karantar da mutane ga yadda ake ba hmm. eh. Eh. wajen amma sun ka to ka baro ka baro ka tsina ka zauna nan Kaduna ko ko kana jin hanyar yanzu kana can a ina jin Allah ya abin zan koma gida to kenan baka baro ka tsina ba tana nan wadanuka in ka ta ita kasar ya yanke ya yanke hmm. ya suna nan eh suna nan hmm, to mu ci gaba ko wadaruri huma sannan magariba da isha'i magariba da muktarinta ya ƙare kunga tun shafaki bai ɓace ba amma lalurinta zai doge har zuwa hito alhijiri hakanan kuma isha'i daga sulusin dare na harko goma da rabi daga nan zai doge kuma har zuwa hito alhijiri kun fahimta ko shi ya ce ila tulu ilfajiri wani muktari da subhi abinda abu muktari ga sallar asuba min alfajr ila isfari tun daga hitowar alhijiri da kaga ya alhijiri iri biyu ne akwai wanda yake sai yayi wal sai ya ɓace wannan ana ce masa zambu sirhan ko kuma ana ce masa bishi wanda ke iya koyo eh? a rufe wannan takwan <laughs> to in haka ne to gobe za mu so mai Allah ya rufa gobe lahadi wanda wa gobe lahadi za a so karatu na da aka tambayar da malam bayana koyon qur'ani wajibi ne anan wajen anan to daga nan sallah ta isa ilal isfaril a'ala har zuwa ga wayewa madaukaki in kana waje kana ganin mutum babu wani duhu tsakaninku wato kenan muhtari ya kare kun fahimta ko to ina ne A ila tulu isham wa ruri yuhu sannan daga nan kuma lalurinta ta ne ila tulu isham har rana ta fara fitowa in rana ta fara fitowa kenan ta kare wal qada fil jami'i ma wara to ranko ga dukan sallolin da mun ka ambata ta da muhtari da laruri sai sun kare in ka yi sallah bayan laluri ya zan ranko ga ko waɗannan da kowace da muka ambata kun gane to wa man akhara salata wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har lokacin ta ya fita fa alaihi dhanbun azimun akwai zunubi mai girma a kansa ko da tari ne illa an yakuna nasiyan sai in ya zama mai mantuwa ya manta auna iman ko mai bacci kun gane wala tu salla nafilatun bada da salatu subhi kuma wato ga lokutan da farillai an san lokutan su amma nafila cikin kowane lokaci kana iya yin sallah sai dai waɗannan da an ka hana wato ba a yin sallar abin ba a yin sallar nafila bayan sallar asuba illar tifa'i shams har zuwa rana ta ɗaukaka wato kenan har rana ta fito wato ta ɗaukaka wato abin gwargwadon eh, zira'i biyu wa ba da salatul asar aka nan bayan sallar la'asar ba a kowa sauran nafila ila salatul magaribi har zuwa ga ayi sallar magariba nakan eh. ga waɗansu mutanen musamman bayan an yi la'asar ta yi to abin nan ba daidai ba sai dai in mutum ya yi tawafi yana iya yi amma shi ma ga masabin malik ana son in yi tawafi bayan da asar ya jinkirtar da nafila har bayan abin nan har a yi sallar magariba mm. wato nafila biyu kawai ake iya yi bayan la'asar ko bayan sallar asuba ana iya sallar janaza kuma ana in mutum mai karatun qur'ani ne ya kai ga abin nan sujudin qur'ani yana iya yi shi ma in rana ba ta yi ja ba ko ko ta yi kusa gari ya waye kwarai in yayi haka nan wanda sai ka ketare ayar ko ka ketare wurin Eh? Hmm. in dai kana karatun ƙur'ani kuma ka fuskanci alƙibla kana da alwalla ka kai ga wurin da ake yi da ka kai ga ayar wadda laluhun bilgudu wani asal daga nan sai ka ce Allahu akbar subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa biyamdi sannan ka ce Allahu akbar kaga kuma ka ce sajada wa shilin ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati ko kuma Allahumma taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud alayhi salam sajada wa shilin ladhi khalaqahu shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi ah, Allahumma taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud alayhi salam wannan duk kai dai sau guda kawai eh. sai ya fuskanci alƙibla eh, ba ko ina ba sai fa'in mata shi ne akan dabba shi yana karatu wannan in ya kai yana iya yi ko da yamma ne a mutum mai da na zama da eh. kamar yadda shi ne ke Eh. Eh. a kai ga ƙur'ana karatun ƙur'ani don a yi ru a duka wannan ba a yi ba za a yi ba sai wanda ya kusanci alƙibla kawai wanda bai fuskanci alƙibla ba zai yi ba zai yi ba ba shi ma abin nan ba a sallah babu nafila ba a sallah babu alwala ba a sallah babu alwalla ba a sallah babu alwalla saboda ka wanda bai da alwalla ba zai yi ba eh, kuma sharaɗin yi wato ga mai karatu wannan in ya tara sharuɗan sallah amma wanda yake saurare yake yi to sharaɗin wannan mai karatu ya zan ya inganta ya zan ka, da mace na sallah ko yaro na sallah in ka in yayi ba za ka yi ba sai dai da yake yaro nafila ce kana iya yi in ya iya karatun qur'ani to mun samu wani bakon malami ya ce in ka sai qur'ani ka ji a daki ba za ka ɗauki wani qur'ani ka karanta ba sai wannan qur'ani ka to ban ji wannan magana ba amma na ji dai cewa in mutum ya aje qur'ani bai bai ba ya karatunsa to yana ce Allah ya raba shi da su. To, in kana karanta wani fa daban fa? Duk ɗaya. Mm. Mm. a mm. in kana da alwala sai ka daidaita ga alƙibla kai sallah eh abin bisa ga hali cikin da zaune tun da baka tashi in mota ta karkata ka karkata ka gane Mm, kada ka ce sai in bari har lokaci ya hito tunda kana iyawa amma wanda bai da alwalla, kuma bai a tsaya ya samu wurin taimama ba shi kan babu yadda za a yi mm. Mm. babu sallama hakanan abin akwai wata sujura wadda yake malikiya ba su ɗauke ta ba kamar wani ya ce ah, wance ta haihu matarka alhamdulillah allahu akbar sujuda shukuri ake ce mata ga masabar malik babu ta amma akwai ta ga hadisi ko ita ma babu sallama na dawo mai magana tambayar sallan mata eh na maza da mata har ya bata alwallaka yana ya za ka yi amma ya akwai alwalla muna magana alwalla mai alwalla <laughs> ka gane to hmm. Hmm. a'a shi ma na ga kamforin su da abin da kuma wannan cikin da la'ilu ma an zo wannan wani a sujuda a ruhi ta ayat ɗai don kai juda cikin da la'ilu su to in ya zan ayat ɗaya ce don a yi su juda wannan ya zama ka makarushi Eh. an nan ba zai yi ka yi wani abu wanda ya shi wannan ƙarfi karatun ƙur'ani yana da kyau amma ka karanci ilmin ka san yadda ake ibada ya fi tsanani don abin da an wajibi ga mutum ya haddace ga ƙur'ani fatiha da sura guda amma ya san yadda ake zuwa bayan ɗaki yadda ake tsarki yadda ake alwala yadda ake wanka yadda ake yin sallah yadda ake yin azumi yadda ake yin aure yadda ake fidda zakka in ta waje gare shi ya zama muhimmi ya yi ƙur'ani ko da hada cewa ya yi yana karatu kamar abin nan ya zan kamar masalun ladina hum summa lam yahmiluha kamathali hamilu asfaran wanda an ka azama littafi an ka azama taurata ba su ɗauke ta ba wato ba su aiki da ita karatun ɗaya ne kamar jaki an aza musu kayan littafai ga wahala babu amfani kun fahimta ko? da baki kana a da eh, eh, hmm? ya da <laughs>

a ce Allahumma inna sahibana qad nazala bika wa atarka dunya wara a zaharihi wa taqara ila ma indak amma a bidai hanya ana tahi ana la ilaha illa wannan baya da kyau an hana ko wani ba babban mutum ba karami ai dole guda ne to za mu ci gaba to illal wurda lin na'ima anhu ba an ce ba an yi sallar bayan hitowa alhijiri ba za a yi sallar asuba ba ko sai dai in ya zan kana da wani wurdi wanda kake yi abin da yake nuhi da wurdi nan kana da nafila wadda ka aje kana yi kana raka'a kaza dare duka to ran nan bacci ya rinjaye ka ko da ka falka alhijiri ya hito to za ka yi ƙoƙari ka yi matuƙar tsayawa yinsa bai sa abin nan sallah masallaci tare da liman ta kubce ma kun gane ko wa inda wa inda julusi imamil jumu'ati alal minbari hakanan lokacin da liman ya zauna akan mimbari zai yi ba, a kiran sallah har lokacin da an ka aka kare abin nan hatta ya kharja min masjidi haka nan kuma bayan an yi sallar juma'a sun ake mutum ya fita ba a tsayawa sallah cikin masallaci amma kuma akwai nafila wadda yake annabi ba ya barinta shine raka'a biyu bayan sallar juma'a a gida eh, da ka zo da ka isa gida wato kai nafila raka'a biyu sannan bayan haka nan ka cin tuwo a'a ina alwala walwale kuma ina magana ita eh wannan kuma eh. Hmm. Eh. je ka yi su ka shigo raka'a ba ta kubce ma ba sai ka yi su sannan ka shigo hmm? hannu ashan shi ma ya kamata ka yawo ne cikin a in ka kabbarta dai ka samu a guda liman ya sallama ba sai ka tashi yi gaugawa ka yi ta biyu ba ai wannan duk sallah guda ce wane hmm. hmm. eh? daren juma'a daren juma'a shine ran alhamis